o'ttiz beshinchi o'gdilmish alika xazinachining qandoq bo'lishi kerakligini aytdi o'gdilmish javob berib dedi ey davlatlik ali oltin kumush so'yimlik narsa jonning darmonidir ko'ngilni to'xtatib ondin uni ishqa qo'yish uchun noayti chin ishonchlik bak to'g'ri bo'lishi kerak dunyoni kezib mol dunyoga ega bo'lgan savdogarlar boshliqi nima deydi angla jon so'yimliklarsa jondinmi yaxshiroqi oltin ko'mish u jondinmi bakrak so'yimlikdir ko'mish ichilmas ko'ngillarni ochidi ko'mish egilmas kishini bo'y agdirudi inson ko'mishni ko'rib uningga ko'ngil bamisa uni chin farishta desimi bo'ladi oltinni ko'rish bilan jasur armi bo'shaydi qo'pol so'zli kishining so'zimi yumshaydi kundan kunga davlati eshish uchun ko'zi to'q ish harakati ishonchlik bo'lishi kerak ko'p mol dunyoni ko'rib ko'zi to'yg'an bo'lishi ya'ni o'zi xudodan qo'rqadigan bo'lishi kerak halol bilan haromni ochiq ayriy olishi yaromliq bilan yaromsizlarni farqlantirib bilishi kerak ko'zi to'q kishilar melinga nazar sanmaydi odil va to'g'ri odamlar o'zinili ko'zlamaydi kichkida oltin kumush ko'rib cho'ng bo'lsa uning mol dunyoga osh ko'zliki ko'p bo'lmaydi agar o'zi xudodan qo'rqsa bundoq kishi shubhisiz to'g'riliq yo'lini tutadi to'g'riliq bir sarmoya barcha yaxshilik paydadir Bu payda bilan mangu lazzatga erishgili bo'ladi. Inson to'g'ri bo'lsa, kuni yaxshi o'tadi. Kuni yaxshi o'tsa, baxt davlatimu mangu bo'ladi. Sodiq, samimiy kishi nima deydi? Angla. Ey jahon esili, bu sözge amal qil. Diling va tilingni to'g'ri tut, ish harakating ishonchlik İşen ki mal dünya devlet sana keladi. to'g'ri bo'lsang kunlaring saodatlik bo'ladi xusholliq va baxt bilan salomat yasha xazinachi sodiq sagak ho'shyor zerak bo'lishi kerak zeraklik bilan kishi ming xil ishlarni qila oladi hayoliq ham aql idrakliq bo'lishi kerak hayosiz kishidan yiroq tur uningdan voz kechgin haya yaramaz çekli ishlarni cheklaguchidir qiliqi buzuq kishini tuzaydiganmu hayodir xazinachi may ichmasligi ham o'zini tutgan bo'lishi kerak özünü tutquchi er baxt topquchi bo'ladi Mey ichsa mal dunyoga sexiylik qiladi kishilarga malını ulashtiradi hakkını alamaydı. bu işte ishda xazinachi bexilroq bo'g'ini yaxshi mol dunyoni bexilliq bilan saqlash kerak qara sodiq xizmatchi vafodor bo'ladi vafodor xizmatchi begini boy qiladi sodiq xizmatchi kishilarning sarxilidir sodiq xizmatchini ching tut ey esil kishi xazinachi o'shar bo'lsa ishlar buzilmaydi molni hisobliq tutadi va o'zinimi o'rtimaydi ahli bo'lsa inson unutilmas bo'ladi sanab hisobliq ishlaydi yengilishmaydi diqqat qilsang aqlsiz kishilar unutqaq keladi aqlsiz xazinachi o'z ishini buzadi turlik hisobni qilishda ziyraklik lozim ziyrak bo'lmasa ishni qandoq iditlik qilolaydi turlik xatni biladigan bir uz putukchimi kerak hisobni xat bilan xotirlasa asti qoladi Kutikchi kirim ham chiqimni ko'zitishi lozim. Har turlik ishni yezib saqlashi lozim. Yil oy zamon xotirlansa, kunlar belgilik, o'chuq, iditliq, salla aniq bo'ladi. Hisobning saqligi haqiqatan yiziq bilandir. Kutib qo'ysa, hisobning ishki yo'li echiladi. Sodiq kishi nima deydi? Angla. xizmatchilar ishni hisob bilan ching tutishi kerak yezilmagan ishni ko'nglida ching saqlig'ili bo'lmaydi ko'ngilga ishonma ey o'g'il yezib qo'y yezib qo'ysa so'z saqlanadi bexud bo'lsa yo'qoladi xizmatchi bexud bo'lsa hisob berishda zarlaydi xazinachi har turlik xat hisoblarni biladigan bo'lsa uni saq tutib andin ishlarini qilolaydi qaysi bir xizmatchi hisobni bexudlik qilsa hisob berishda zarlab beshini yaga urudi. xazinachi qo'l hisobini to'liq yetarlik bilishi aqli va g'o'shini hisobda pishirishi lozim qo'l hisobida yetishgan bo'lsang yana handasa hisobinimi egilishing kerak diqqat qilinsa handasa inchki hisobdir buning bilan yer osmonning esovini chiqag'ili bo'ladi dono hakim nima deydi angla bilimlikning so'zini g'izo deb yeyish kerak ham desa bakmi cho'nqir hisobdir u hatto hakimlarningmi beshini aylantiradi u yetti qat osmonni doni doni qilib yoradi yer va to'biliklarni tilimdek ayriydi xazinachi idrokliq xulq mijozi to'g'ri bo'lishi lozim idrokli kishilarning hamma ishi uz bo'ladi bilimli kishilar durust va to'g'ri keladi to'g'ri odam qayerda bo'lsa kuni yo'ruq bo'ladi idrok bo'lmasa odam o'zini tutolmaydi bilim bo'lmasa odam ishini yurgizolmaydi xazinachining ishi saroy ichida bo'ladi bu xil kishi o'zini bak ko'zitishi kerak dili bilan tilini to'g'ri tutishi harakatlari ishonchlik bo'lishi lozimki uningga o't yolquni va tutuni tagmasin ko'ziga bak ehtiyot qilsin tilini ching tutsin orzu havaslarini idrok bilan yugallasin ko'z ko'rgandan keyin ko'ngil orzu qiladi ko'ngil orzu qilsa uni kim yig'alaydi yetti a'zo ichida ko'ngil bagidur bega boshlasa xalqi tamoman agishib yuguraydi bilimli kishi bu so'zni bak yaxshi aytgan ey yigit ko'ngil va ko'zingga ehtiyot bo'l vujud yetti a'zo ko'ngilga agishidu inson ko'ngil bilan eg'ir yukni ko'taradi ko'ngil tuyg'usiz kishi tamoman bir surat bezakdir ko'ngil tuyg'usiz kishi dono degan nomini yo'qitadi bu ishga qattiq qo'lliq saqliq kerak sexiylikning hojati yo'q shundala xazina mol dunyo chechilib ketmaydi sexiylik bak yaxshi uni tashlamaslik kerak lekin birovning meli bilan sexiy bo'lmaslik kerak turlik sodini biladigan sodigar bo'lishi kerak sodini bilmasa kishi foyda keltirolmaydi har xil mol tovarlarni taniydigan qimmati va arzinini bilalaydigan bo'lishi kerak molning baho qimmatini bilishi va aldanmasligi elib setishda molni o'g'irlatmasligi kerak ilm birimda muloyim bo'lishi cho'ng kichikka shirin so'z qilishi kerak nemini o'tni olsa uni vaqtida qaytursa uningmi so'ragan narsasini darhol berishidi sodida muloyim qiliqlari to'g'ri bo'lsa zarur bo'lgan kuni unig'i mol o'ksimaydi agar bagla askar xizmatchilarga inom qiladigan bo'lsa uni chiroyini turmasdan berishi kerak inomni tutib qolsa xizmatchi askarlarning ko'ngli sunidi qo'shinning ko'ngli sunsa bag nomiga tog' tushidi sehilo beshinimi deydi angla ey faqir adam!'' buni esingda tut kim o'zini yaxshi ko'rganlarni o'ziga o'z qilaman desa va'da qilgan narsasini bamisila kupoya va'da qilib bamaydigan narsaga va'da qilmag'uluq va'da qilgan bo'lsang uni tutib qolmag'uluq baglar so'zida turmasa ishonch ko'tariladi ishonch yo'qolsa molmi qo'ldan ketadi xazinachi bak o'shyar ozmaydigan bo'lishi kerak xizmatchi ozg'in bo'lsa ish so'zilib ketadi baglarga xizmat qilayotgan borliq xizmatchilar muhtojliqdan bag ishkiga kelib xizmat qiladi xizmatchi qo'li qisqaliqdan hojatmand bo'lsa begi anglab ehson qilish haqida yorliq berishi kerak xazinachi ishini uzartib ehson qilingan narsani bamisa natijada hojatmand xizmatchi yuz o'riydi kerak paytida kishi o'zi hojat bo'lgan narsaga erishsa u xas bo'lsinu pilgi tang bilinadi mo'y nima deydi angla hojatmanning hojatiga yara ey qahramon kishi istiganda tilagan narsasiga erishsa uning badaliga jininimi pido qiladi kerak vaqtida bir tol xasmi pildak bilinadi bu taqlidni hamma narsaga o'xshatish mumkin alik mushundoq bir aqlliq bilimlik hayoliq va muloyim kishiga erishsa xazinini va boylikni shuningga basi bo'ladi u ishonchki va haq to'lashga yaraydi alikning o'gdilmishki suoli alik aytdi tushandim ko'nglimni yoritding yana bir so'zim bor unimi aytib bergin aytqinchi yemek içmek, ichmak dasturxon boshquradigan oshpaz xodimlar va oshpaz boshliqi qandoq bo'lishi ta ki beg uning qo'lidan shubhilanmay g'izo yesin işensun ve beşini aman saqlasin ey eğer agar g'izo adam odam qo'lidan yeyilsa iş bak xavfli bir ishdir endi manga mu so'zlab begin. Bunu mu bilib alay kişinə, ey mərd qəhrəman?